Egunon eh, guztioi, e, ongi etorriak berriozar eh, irratiran, hau berrion albistegia da, berriozar irratiaren albiste emankizuna, goizeko sortziak eta hogeita masei minutu, momentu honetan lau graduko temperatura daukagu hementxe berriozarrien, eta lenik eta behin Nafarroako albisteekin hasiko gara, albisteak, Nafarroako albisteak aipatuko ditugu lehenbizi, parlamentuak ez ezkoa eman dio ezkabako gotorlekuaren jabet jaurlaritza Espainiako gobernua, e, gobernuari eskatzeari Nafarroko legebiltzarren gehiengoak UPN, PSN eta PPren botoekin ez ezko eman zion nabai bildu eta izkierda ezkerri alderdiek babestutako mozio bati Alfonso Amabi edo San Cristobal gotorlekuaren jabetza parlamentuaren eh, esku ustea eskatzen zitzaion Espainiako armadari mozio horretan. UPNek eta PSNek antza ez dute ezkabako kartzela frankizaren jabetza erreklamatzeko inolako asmorik orain arte jabego hori defentsa ministerioaren izateak eraikinan erentzako kalte larriak eragin baditu ere. Gaur egun, mendiaren zein gotorlekuaren etorkizunari buruzko proiektua geldirik dago, proiektua garesti egia da, Nafarroako gobernuarentzat eta ez dago bideragarritasun planik ere. Bere aldetik, frankismo garaik Garaiko Errepresioaren Museoa, bertan egin beharko litzatekela uste dute memoriaren aldeko taldeek. Barkatu entzule guztioi arazoak izan ditugu gure albistegiarekin eh, jarraitzeko alarzoiek eh, konponduta aurrera eginen dugu. Aldi baterako kontratu eteteak eta soldata murrizketak proposatu dizkie banka zibikak sindikatuei kaleratzeak ekiditeko. Ostegun eh, honetan banka zibikako buruzagiek alternatiba bat proposatu diete bankuko langileen ordezkari sindikalei kaleratzeak ekiditeko eta gastua murrizteko zehazki banka zibikak planteatu duena, zera da. Kontratuak aldi baterako etetea, lanuzte temporalak datorren eh, urtean gastuaren euneko berrogeita mar murriztua izateko. Finantza entitatearen arabera, neurri honekin batera, beste zenbait murrizketa ere egin beharko lirateke, besteak beste soldaten murrizketa orokorra eta pensio planen aportazioak bertan bera ustean. Duela aste sindikatuek salatu zuten, banka zibikak eunda berrogeita masei bulegoren itxiera eta mila lareundalaro gehi langileren kaleratzen zea planteatu ziela eta proposamen horrek langile batzordeen eh, kritika jaso zuen. Atzokoa laugarren bilera izan zen banka zibikaren eta langileen ordezkarien artean negoziazio prozesua hasi zenetik. Bilera hoietan langile gastuetan eunda berrogeita mar milioi euro aurrezteko beharra adierazizien finantza entitateak sindikatuetako bozera mailei. Eta amarnaka lagun bildu ziren atzo desjabetzeak salatzeko berriozar, berriozarren, berriozarko hipotekak ukitutako taldeak elkarretaratzea egin zuen atzo kulturgunean. Bertan, amarnaka lagunek parte hartu zuten, Juan eta Julia berriozartarren hauzia salatzeko. Arantzazukalean biziden bos laguneko familia hau, gaur bertan utz dezakete kale gorrian, goizeko amarretarako aurreikusia baitago desjabetzea. De, uzi finantza enpresak edo finantza entitateak e, du Juan eta Juliaren eh, eh, kreditua horrek horiek kudeatzen dute eta hori dela eta kalean gelditu daitezken geroago entzunen dugu Juan eta Juliaren aldeko manifestazio horren e, soinua entzunen ditugu egun horretan atzo egindako deklarazio horiek. Eta BKE mendi taldea hautza mendira joanen da, heldu den aste buruan, e, mendia da metroko gaina izanen da BKE mendi taldearen urrengo ateraldiaren helburua txangoa, larun batean eginen dute, bi harbertan, hilako geita bost eta goizeko sortzietan aterako dira, lantzeluze plazatik. Datorren astean ere, zabalik egonen da, izena emateko EPA aur eskolan, berrio udalaren aur eskolan, martxoaren batetik, amaseira bitartean egonen da zabalik e, izen emateko epe hori. 2000 eta 2000 amaik urteetan jaiotako aurrek eskadezakete ikaspostua, baina baita 2000 amabi urtean jaiotakoek ere jaiotza hori maiatzaren amalaua baino lehen izatea aurre ikusten bada. Hau da, ikasturte berri hasi baino amaseiaste lehenago argibide horriak laguntzak eskatzeko berriozarko udaletxeko atondoan bertan egin dezakezue goizeko sortzi terdietatik amaika terdietara edo bestela internet bidez berriozar.es eh, webgunean edo eta zero amabi telefonoan eta eskabideoiek behin beteta e, eh, berriozarko udaletxeko atondoan bertan utz ditzakezue goizeko sortzi terdietatik amaika terdietara. Eta gaur amaituko da epean, baratze ekologikoa lan du nahi duten berriozarko pertsona erroldatuek eskaera egin dezaten. Eskaera bakarri onartuko da, familia unitate bakoitzeko. Izen ematea, otxailaren e, eh, hogeita lauan, beraz gaur amaitzen da, eta udalaren webguneko egoitza elektronikoan, edota 0 amabi telefonoan egin daiteke oraindik orain interes dune, konako datu hauek eman beharko dituzte, izena bizenak, erroldatze helbidea, telefonoa, eta utatutako profilak, e, profilak hauek dira, pertsona erretiratuak, langabetuak, amazortzi eta hogeita bost urte bitarteko gazteak, e, pertsona minus baliatuak eta gainerakoak. Norberak profil bat baino gehiago aukeratu halko du eta beti aukeratuko du gainerakoak izeneko profila. E, baratze ekologikoak esleitzeko zozketa, otxailaren hogeita bederatzean eginen da datorren asteko aste azkenean atxaldeko zazpietan kulturgunean. Goizeko bederatziak amar gutxi, hause izan da dena, gure albiste boletinari dago kionez. Goizeko bederatzietan albistegia erderaz eta berrion magazina eta informazio gehiago guzkiplaza.net webgunean. Aio! Aio!